سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Taj eh, dragi poštovani moj barak Alafikum, ja sam, vas, ja sam vam za večeras pripremio nešto za što sam mislio da trebate čuti inša Allahu A i ja sam bio raspoložen da vam o tome govorim. Nadam se Allahu Subhanahu taala da ćemo se svi ovdje zajedno okoristiti i da ukoliko ne uspijem večeras reći ono sve što sam zamislio da kažem, da ćemo to inša Allahu uspjeti nadoknaditi iduće sedmice bini na hitaru. Znači, govorit ćemo večeras o tome kako se u umetu nalaze ljudi koji su razočarani zbog ovog stanja u kojem se umet danas nalazi. Ima onih koji su već volijadu bila digli ruke od toga da nešto doprinosu blagodati ove vjere, a ima pa i onih koji su ust, te do kraja ostaju vjerni kauzi ovog dina. Dakle, moramo se složiti svi, bez izuzetka, da je stanje umeta danas više nego teško. Skoro da ne nalazimo u historiji muslimana primjera ili primjere tlačenja i gaženja muslimana poput ovoga što nam se upravo danas e, svima nama dešava. Međutim, da li je to razlog da mi doživimo duhovni krah i razočarenje koje će nas dovesti do tačke totalnog duševnog pada? Ne je to nikako i nikada. I pored toga, jel da i pored toga, što su nevolje, nedaće iskušenja izuzetno velika, možda veća nego bilo kada u historiji Allah, Allah najbolje zna. Historiju muslimana jasno se da vidjeti kako su muslimani nakon velikih poraza doživljavali triumfalne pobjede i samim tim uspjeli su u ostvarivanju društvene dominacije kojim je gospodar Subhanahu wa ta'ala omogućio. Mnogo je ajete i hadisa koji govore o tome kako budućnost sveukupnog čovječanstva pripada islamu. Pitanje koje se postavlja je kako danas olakšati muslimanima. Znači danas treba olakšavati muslimanima, trebamo olakšavati jedni drugima, trebamo se prisjećati riječi utjehe jer su nam i kako danas takve riječi svima nama potrebne. Međutim, ne mora značiti ne mora značiti da kada mi kažemo riječi utjehe da je utjeha rezultat razočarenja i da je utjeha kako malo prije rekao izraz duhovnog kraha kod muslimana. Naprotiv, utjeha je sve ono što čovjeka podsjeća na njegov dobar završetak, utjeha je sve ono što čovjeka podsjeća na oprost uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, utjeha je sve ono što će čovjeku omogućiti da se na vrijeme osvijesti i produži svojim putem do dženneta inša Allahu ta'ala. i da na kraju inša ta'ala ne odustane od onoga što je gospodar Želešanu utraži od njega. Zar smo zaboravili poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme jesiru wala tuasiru beširu wala tunefiru olakšavajte i nemojte otežavati obradujte i nemojte ljude rasterati Šta znači olakšavati i ne otežavati ljudima danas? Pa treba im objašnjavati prirodu ove vjere. Treba im objašnjavati to da ne smiju sebi dozvoliti da propadnu pod uticaj razočarenja, tuge i žalosti. Jer tuga, žalost i razočarenje su rezultat djelovanja šejtana u alijadu billah. Znači nije to, nije to od sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Nije to od sunneta ove vjere prije svega. A obradujte i nemojte ljude rasterati. Kako se ga ti Neko će pogrešno protumačiti ovaj hadis i pomislit će kako ovaj hadis samo važi kako ovaj hadis važi samo za davu kada ljudi pozivaju druge koji nisu upoznati sa Allahovim dinom, pozivaju ih Allahovu vjeru i to znači obradujte i nemojte ljude rasterati. Biti blag prema njima, biti mudar, korektan, je da ih primamiti ih da se prihvate vjere gospodara Subhanahu wa ta'ala. Da, to je tačno, međutim, između ostalog, beširu ala nefiru, obradujte i nemojte ljude rasterati, jeste u smislu da su muslimani dužni jedni druge podsjećati na Allahov din da je naša dužnost da jedni druge podsjećamo na to kako će naša vjera dominirati i kako mi i pored svih nevolja i nedaća ne smijemo ne smijemo sebi dozvoliti da ski padnemo i da stvar prepustimo u ruke šejtana i njegove vojske volijadu billah nemojmo zaboraviti hadis poslanika sallallahu alihi wasallam najvoljeniji čovjek Allahu je onaj koji doista koristi ljudima Allahu je najvoljenije dijelo obradovati muslimana ili da od njega odagnaš kakvu nevolju a upravo je to sada vrijeme upravo je sada vrijeme ovoga hadisa jer obradovati muslimane da budućnost pripada islamu predstavlja misiju i ulogu svakog vjernika ponaosob danas. Obasjati srca muslimana optimizmom i radošću nakon suhoparnosti i duhovne žeđi predstavlja pravu obavezu svakog iskrenog mu'mina. Zašto je sada potrebno govoriti o tome, dragi i poštovani moji? Pa jednostavno, potrebno je govoriti o ovome da se opameti naivni i ozlojađeni pesimista i da se notorni mrzljivac iz naših redova konočno probudi te da malodušni i razočarani pojedinac ponovo sebi povrati snagu imana i ubjeđenost u vjerodostojnost i istinitost islama. Budućnost pripada islamu i neka se razočarani povrate i obraduju. Neka se neodlučni pokaju. Neka se uspavani probude. Neka se plemići obraduju pobjedi, a plemići su samo oni koji su uvijek Allaha radi žrtvovali. Neka se ispuni obećanje u trenucima potrebe da stanje poniženja ispari bez traga, da nestane za pomaganje onih koji su nadu u uspjeh izgubili, te da se u srca useli smiraj kojeg će donijeti istinitost Allahovog obećanja, da će nakon velike tuge i gorčine doći pomoć i olakšanje čak i onima koji su se počeli daviti u vlastitoj samozabludi i razočarenju. Musliman mora biti svjestan da živi zbog islama i da njegov život povlači za sobom veoma duboki, duboki smisao čiji korijeni dosežu sve do početka prvog čovjeka Adema alihi salatu wasalam taj život će se završiti nakon nestanka ove zemlje koju i kakvu sada poznajemo mi živimo sa svojim teuhidom i vjerom čija su slova duboko uklesana na kapijama svih naših životnih dostizanja. Neka muslimanima oduzmu sve, ostaće im islam. Neka muslimane razapnu i u vatru ih bace, islam im neće uspjeti otuđiti. Neka prodaju muslimane kao roblja na pijaci, islam im neće oduzeti jer muslimani vjeru svoju inšala neće napustiti. Islam hrani dušu čovjeka i njegove žile ispunjava snagom putem koje je iskreni vjernik udiše vazduh, a i taj vazduh koristi za spominjanje uzvišenog Allaha sve do posljednjeg daha. Evo, bavim Varića, gotovo, Neka nam neko odgovori. Oni koji misle da će Islam uništiti i upropastiti, oni koji vjeruju da će jednostavno pregaziti ovu vjeru. Šta oni misle kako će se Allahovi robovi postaviti prema svemu tome? Zar je moguće da oni vjeruju? Kako će iskreni Allahovi robovi prihvatiti njihove ponude i da će jednostavno zaboraviti ljubav prema Allahu i zanemariti Allahovu ljubav i milost prema njima? Šta smo mi to muslimani bez islama? Šta smo mi to muslimani bez našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala? Mi ne kažemo ljudima kako istam lijep, dobar i snošljiv, te vas molimo pružite šansu ovoj našoj vjeri. Ne, to nikako i nikada neka nam bude jasno. Naprotiv, mi kažemo da imamo veliku potrebu samo uzdizanja sve dok ne postignemo stepen izvornog islama kako je to objavljeno u Kur'anu na jeziku Ibrahim alihi selam koji je iskrenu, iskreno gospodara molio za sebe i svoga sina gospodaru naš učini nas dvojicu tebi odanim vođalna muslimejni lek gospodaru naš učini nas dvojicu odanim tebe odanim. Vjernikov je cilj postići konačnu blagodat koju gospodar na jeziku svojih poslanika spominje u Kur'anu, to jest na jeziku Jusufa alaihi selam kada kaže u alhiqni bil salihin i pridruži me iskrenim pobožnjacima. Pridruži me iskrenim pobožnjacima, džennetlijama to je ispravan odnos sa Allahom, jer tako ćemo spoznati vrijednost blagodati koju smo, kako se čini, na veliko žalost, zanemarili, te su nam mnoge odlutale sa puta ponosa i dostojanstva. Od Enesa radi Allahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, jedne noći sam usnio san, kao da se nalazim u kući Ukbeta ibn Rafi'a. Donijeli smo hurme ibn Taba. Znači, ibn Taba, braćo, jel da, ili hurme ibn Taba, znači, to su poznate hurme u Medini, znači, pripadale su čovjeku koji se zvao ibn Tab. Kaže poslanik Ali Hseram, donijeli smo hurme ibn Taba, protumačio sam da je to naš triumf na ovom i nagrada na budućem svijetu i da je naša vjera već uzdignuta. Tako je rekao poslanik sallallahu alihi wasallam. Kada tvrdimo da budućnost pripada islamu, mi u stvari uzvraćamo na intrige krstaša i sekularista kako je islam jedino validna civilizacija koja sigurno može opstati u budućnosti čovječanstva, jer je samo islam taj koji inače daje odgovor za mir i harmoniju sveukupnoj ljudskoj zajednici u svijetu. Najveći umovi zapada, njihovi mislitelji i intelektualci koji su dobili Nobelovu nagradu, upravo oni tvrde kako su njihove zajednice, u stvari zajednice svinja i koje kakvih životinja. To su njihova svjedočanstva, a ne naše riječi mi tvrdimo samo ono što je poslanik alaihi salatu wasalam poslanik Islama rekao kod Allaha se nalaze riznice dobra i zla ključevi tih riznica su ljudi blago onome koga Allah učini ključem dobra i zatvaračem zla teško onome koga Allah učini ključem zla i zatvaračem dobra kaže poslanik sallallahu alihi wasallam također obradu i ovaj umet olakšanjem i ponosom u vjeri pobjedom i triumfom na zemlji dragi i poštovani moji stanje umeta danas je poput stanja u kojem se nalazio poslanik sallallahu alihi wasallam kada je bio sam i napušten samo sa svojim pristim prijateljem Ebu Bekrom radijallahu anhu kada ih je gonio suraka koji je namjeravao ubiti poslanih salatu selam Čak u toj situaciji poslanik alihi salatu selam se surak i obraća o suraka kako ćeš ti postupati pred zidinama kisre o suraka kako ćeš ti postupati pred zidinama kisre ovim je poslanik alihi salatu wasalam htio reći kako će islam pobjediti i kako će muslimani osvojiti kraljevsku palatu Kisre. Kao što je to rečeno u drugom hadithu, skupina iz mog umeta će osvojiti bijelu kuću, to jest palatu Kisre. Skupina iz moga umeta će osvojiti bijelu kuću, palatu Kisre. Znači to poslanik Alih Sratu Sram govori dok mu je suraka za leđima sa isukanom sabljom s namjenom da ga ubije. Zar ovo nije istovjetna situacija sa ovom našom današnjom u kojoj se upravo sada nalazimo? Umet je pogažen i ponižen, ali ubjeđenost u pobjedu ne smije izostati. Hajmo sada zajedno proučiti sljedeće ajete, barem u značenju prevoda tih ajeta. Kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala u suratu Al-Ahzab u 10. i 11. majetu kada govori o onoj bitci koja se trebala dogoditi, ali nije se nikada dogodila, a od presudne važnosti je bila za umet Islama. Kaže gospodar Subhanu wa ta'ala, dakle u prevodu ajeta, kad su vam došle i odozgo i odozdo, a duša došla do Grkljana i kad ste o Allahu svašta pomišljali, tada su vjernici u iskušenje stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni. Situacija kada su muslimani bili opkoljeni sa svih strana, jel da? Pa su munafici ugrabili svojih pet minuta da unesu razdor i još veći strah među muslimane. Jel tako? Jer uvijek ima onih koji ih na ovaj ili onaj način slušaju, a nije uslov da su munafici oni koji su slušali govor munafika, jel da? Ali je gospodar Subhanahu wa ta'ala svojom milošću poslao Allahove blagodati vjernicima i od ozdo i od ozgo. Ali toga su bili svjesni samo oni koji su se iskreno bojali gospodara fi'ula Ima muslim u svom sahihu bilježi hadis u kome stoji kako je poslanik alihi salatu wasalam od prisutnih ashaba potražio nekoga koji će uhoditi savezničku vojsku na domak Medine. Ma, e, znači, Džujušu el Ahzab, savezničke vojske. Za tu misiju je izabrao Hudejfet ibn Jemana radijallahu anhu, koji je uspio prodrijeti u logor mušlika, a da ne bude opažen. Tada je vidio kako Ebu Sufjan sjedi pored vatre okrenut leđima. Htio je iskoristiti tu situaciju i ubiti ga ali se sjetio da je obećao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da će ispuniti njegovo njegovu potražnju kada je on alaihi salatu wa potražio od Hudejfeta da ne razjari njegove neprijatelje protiv njega. da se tako Hudejfe odluči da ne ubije Ebu Sufjana, iako je možda to bio odlučujući moment u bitci kod Ahzaba ili Ma'rake ili Maraketu uh, e, Al-Handak ili bitke kod Handaka. Hudejfe je vidio, međutim, kako je uzvišeni Allah mušnicima poslao vjetar koji ih je udarao kamenjem po licima. Nije ostavio, dakle, taj vjetar nije ostavio ni jedan njihov šator, a pa da ga nije u vazduh odnio. Muslimani ništa od tog vjetra nisu osjetili. Kada Hudejfe bio na pola puta do poslanika sallallahu alihi wasallame naišao je otprilike na dvadesetak maskiranih konjanika znači ima muslim spominje jel da rivajet od dvadesetak maskiranih konjanika koji su mu rekli dakle rekli su Hudejfe Timni Ljemanu obavijesti svoga druga to jest Muhammed poslanika sallallahu alaihi wa tako je Allah uzvišeni pomogao poslanika alaihi salatu wa salam čak i u najizgled bezizlaznoj situaciji. U toj teškoj situaciji su čak i udarci kopačem udarci kopačem sijeli sjaj budućnosti Islama. kada god bi poslanik alihi salatu wasalam udario kopačem po zemlji uskliknuo bi Allahu akbar date su mi riznice kisre date su mi riznice cezarove date su mi riznice jemenske međutim munafici nisu gubili ni trenutak u želji da iskoriste tešku situaciju muslimana baš kao i danas tada je glasnogovornik muslim, munafika na bici na Handeku bio čovjek po imenu Mut'ib ibn Kušeir, koji je požurio sa izjavom prepunom pesimizma i razočarenja koje će sigurno izazvati u dušama slabih i kolebljivih pojedinaca. On je tada uzvikao, uzvikao Muhammed nam obećava riznice Kisre i Cezara, a danas niko od nas nije siguran čak ni krenuti na nuždu. To je izjava munafika, voli Adubila. I tu su izjavu neki ljudi možda i poslušali. A danas se izjave Mut'iba ibn Kušeira svakodnevno ponavljaju i elaboriraju kroz ove ili one jel da, medije i kroz ovu ili onu ličnost i zaiste ljudi koji su skloni slušati takve izjave, ljudi koji nemaju ubježenje u Allahov din, potpadaju pod uticaj takvog govora. Kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala, i ne gubite nadu u milost Allahovu, samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. Yuridune li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Oni žele da Allahovo svjetlo utrnu ustima svojim, a Allah će upotpuniti njegovo svjetlo, makar krivo bilo nevjernicima. On po postaniku svome šalje upustvo i vjeru istinitu, da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima. Da li je neko od ljudi kroz cijelu historiju vidio svjetiljku poput Islama, koja obasjava i nikad se ne gasi? Da li je to mjesec svojim sjajem zasjenio sunce, ili je sunce obasjelo mjesec te ga mi možemo zbog toga vidjeti nije tako nebeska svetiljka koju je poslanik sallallahu alaihi wasallam postavio pred ljude je svakako jača od vatre Ebu Leheba od sržbe Ebu Džehla i od mržnje Ibn Selula gdje su svi ti velikani koji su u određenom periodu njihovih života upravljali politikom ekonomijom i vojskom u tim predjelima, gdje su svi oni? Pojo ih je grob i zaborav historije, a kod uzvišenog Allaha je sve zabilježeno. Islam je bio i ostao, a i ostaće do sudnjeg dana, poput svjetionika koji zalutalima obasjava put ka spasu i sreći na oba svijeta. Islam je poput sunca koji ne zalazi, koje ne zalazi ako su muslimani Andalusa izgubili tu zemlju, ne smijemo zaboraviti kako je uzvišeni Allah istovremeno poslao vojsku Sulejmana veličanstvenog na Beč i to je ona ista vojska koja nam je Allah o milošću donela islam na naše prostore. Hajrudin Barbarosa, najveći islamski mornarički muđahid, U to je vrijeme bio strah i trepet za mornaricu krstaške Evrope. Potpuno je desetkovo špansku i portugalsku mornaricu koji su u to vrijeme važile za morske supersile, današnjim žargonom rečeno, je tako? Tada je Barbarosa u tim bitkama oslobodio preko 70.000 muslimanki, dragi i poštovani moji muslimanska vojska se nalazila na, sve, na svega 30 km na domak Pariza. Uzvišeni kaže subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja tako a riječ naša je davno rečena o robovima našim o poslanicima oni će biti doista potpomognuti i vojska naša će za cijelo pobjediti. S druge pak strane stoji sigurna osuda propast svih onih nevjernika i tvrdoglavih odbijača Allahove objave. Njih sigurno čeka kazna i prezir na ahiretu. Allah je vjernike obradovao riječima, a mi smo htjeli da one koji su na zemlji tlačeni milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo. Kada se Ebu Sufjan na bici na Uhudu obratio muslimanima riječima U'lu hubal slavite Hubela, poslanik alaihi salatu wasalam je tada naredio muslimanima da odgovore Allahu e'azamu wa ajal Allah je veći i jači Ebu Sufjan dodade mi smo danas ponosni, a ne vi muslimani odgovoriše Allahu meulana wala meula lekum Allah je naš zaštitnik, a vi zaštitnika doista nemate. Prenosi se kako je Ibril alihi selam rekao Hadžeri majci Ismailovoj alihi salatu ve selam la te hafi ne strahuj da će se izgubiti znači ne strahuj da, ti će se, da će ti se sin izgubiti jel da Allah neće izgubiti svoje miljenike dakle Allah čuva svoje miljenike svoje robove kaže gospodar subhanahu wa ta'ala u prevodu ajeta u prevodu značenja ajeta, oni koji se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, bit će sigurno najgore poniženi. Allah je odredio, ja i poslanici moji sigurno ćemo pobjediti, Allah je zaista moćan i silan. Temim Ed-Dari radi Allahu anhu kaže, čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, kako kaže, Ova će vjera dostići dokle god dopire noć i dan. Allah neće ostaviti kuću ni u pustinji ni u gradu, a da u nju ne prodre ova vjera. To će biti snagom snažnog i porazom poniženog. Snagom kojom će Allah osnažiti islam i porazom koji, kojim će Allah ponižiti kufar. U hadithu Abdullah ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhu, kojeg biljež imam Ahmed stoji kada smo u društvu Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam nešto pisali neko upita koji će grad prvo biti osvojen Konstantinopol ili Rim Allahov vjerovjesnik alihi salatu wasallam reče grad Herakleja će prvi biti osvojen a tako je i bilo grad Herakleja ili Konstantinopol danas Istanbul osvojen je 857. godine ili 29. maja 1453. po Isao alihi salatu wasalam, a osvajač je bio mladić koji nije imao više od 23 godine, a njegovo je bilo, a njegovo ime bilo kao što svi dobro znate, Muhammed El Fatih rahmetullahi alej. Rim će sigurno biti osvojen nakon povratka pravednog halifata, dragi i poštovani moji, kao što nam to prenosi Hudejfe od poslanika Alihi Salatu Veselam koji kaže vjerovjesništvo će među vama trajati koliko Allah bude htio. Kada Allah to poželi, on će ga uzdići. Znači, prekinuće jel da vjerovjesništvo. Nakon toga će nastupiti halifat po mjeri vjerovjesništva, to jest po menheđu vjerovjesništva, i ono će među vama trajati koliko Allah bude htio. Nakon toga će ga Allah uzdići kada poželi da ga uzdigne. Nakon toga će biti kraljevina i trajaće koliko Allah bude želio da potraje. Nakon toga će Allah uzdići kada bude poželio da je uzdigne. Nakon toga će biti diktatorska nasljedna vlast i bit će među vama koliko Allah bude htio da traje. Nakon toga će biti uzdignuta kada Allah to poželi. Nakon toga će biti halifata po mjeri vjerovjestištva tada je ušutio. Znači ovako stoji rivajetu. Znači rekao je thumme tekunu el hilafetu ala menheđi nubuve thumme seken. Znači kad je rekao nakon toga će biti halifata po mjeri vjerovjestništva nakon toga je sallallahu alihi wasallam ušutio međutim ne smijemo zaboraviti da stanje u umetu neće biti beznadežno do te mjere da mi muslimani nećemo biti u stanju prepoznati iskrenog i pravednog pojedinca koji će svakako biti zaslužan da bude vođa ummeta. Imam al-Hakim je Ebu Dawud, rahmetullahi alejhima, bilježe hadith od Ebu Hurerata radijallahu anhu, u kome stoji da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Allah će na početku svakog stoljeća poslati nekoga da obnovi stvar ove vjere. I Allahu hvala na učenjacima i muđahidima koji sudjeluju u ovoj misiji koju poslanik alaihi sallatu ve sellem spominje. Na umetu preostaje samo da ih Allahom milošću prepozna. Da prepozna znači te reformatore koji će obnavljati stvar ovog dina. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam primjer moga umeta je poput kiše. Ne zna se je li dobro na početku ili na kraju. Znači ne zna se šta nosi više hajra. Jer sami početak toko priželjkivane kiše ili onaj kraj kada se mašala zemlja već natopi i kada će rastinje e, prok, proklijati, jel da? Ovaj hadis nam dovoljno govori o tome kako će u ovom umetu uvijek i na svakom mjestu biti dobra i koristi inša Allahu ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam dvije skupine iz moga ummeta Allah je izvadio iz vatre. To jest poštedio je vatre, dragi i poštovani moji. Ja sam ovaj hadis bukvalno preveo. Znači, e, kaže poslanik alih sratu wasalam i sabetani ahređehum Allah. Znači, dvije skupine iz vatre E, e, dvije skupine iz moga umeta Allah je izvadio iz vatre. Međutim, ni neće biti u vatri, u značenju je, kako kaže ulema Islama, u značenju je hadist da ih je Allah subhanahu wa ta'ala poštedio vatre. Nikada je neće osjetiti, ni na koji način. Nastavlja se hadis skupina koja će se boriti protiv Hinda, to jest Indije, i skupina koja će biti uz Isaa sina Merjemina. Znači, to su dve skupine koje nikada neće osjetiti ni daška džehennema u Alijadu Bila. Znači, prva je skupina koja će se boriti protiv Indije i skupina koja će biti uz Isa, sina Merjemina. Kaže poslanik Ali Sram u drugom hadithu, La te kumu sa'atu hatta tu qatilu l-Hind. Neće biti sudnjeg dana dok ne povedete rat protiv Indije. Kaže poslanik Ali Salatu Veselam, poslat sam sa istinom. Pomognut sam strahom protiv mojih neprijatelja svakako. Kada sam spavao, pred mene su postavljeni ključevi ovozemnih riznica i tada su mi stavljeni u ruke. Znači, to je san koji nam je poslanik Alihi Salatu Veseram ispričao. A zna se da je šta? Zna se da je istiniti san vjerovjesnika i jedan dion ubueta, to jest istinitog vjerovjesništva. Nemojmo također, dragi i poštovani moji, zaboraviti i činjenicu da će Isa alaihi salatu wasalam biti poslat kao pomoć muslimanima u borbi protiv deđala. Zašto Isa alaihi salam? Zato što se oko Isa alaihi salam i prebijaju koplja jel da, između islama s jedne strane i krstaša s druge strane kaže vjerovjesnik alejhi salatu vesselam o Isau alejhi salatu vesselam i njegovoj misiji slomiće krst ubiće svinju ukinuće džiziju i ljude će pozvati u islam u njegovo vrijeme će Allah uništiti sve ideologije osim vjere islama u njegovo vrijeme će Allah uništiti deđala tada će zemljom zavladati sigurnost te će lavovi sjediti pored kamila, leopardi će sjediti sa kravama, a vukovi sa stokom, djeca će se poigravati sa zmijama koje im neće naškoditi. Da samo usput spomenem, ovo je onaj period jel da, koje i kršćani spominju, pogotovo ovaj period spominju, e, oni i pripadnici one kršćanske sekte e, Jehovini svedo, e, svjedoka, jel da? Oni govore ovome i kažu, i poričući e, džennet i džennem, poričući ahiret, kažu da će ovo biti taj obećani raj o kojem je uzvišeni Bog e, objavio e, vijesti, jel tako? Međutim, to je taj period, mi muslimani znamo, nakon Isana, na to stranu, neposredno prije sudnjega dana. Da stvar umeta, dragi i poštovani moji, neće biti prepuštena slučaju, svjedoči sljedeći hadis u kome stoji da od vremena, znači predsudnji dan, jel da? Da od vremena ne ostane više nego samo jedan dan. Allah bi poslao čovjeka iz moje porodice da ispuni zemlju pravdom kao što, je, kao što su je ispunili nepravdom. Misli se na dolazak Muhameda ibn Abdullaha to jest na dolazak Mehdija alaihi salatu wasalam. I to je samo još jedan pokazatelj, još jedan dokaz da gospodar subhanahu wa ta'ala nije ostavio muslimane na cjedilu. Da ova vjera nije plod Muhammedove sallallahu alihi wasallam inteligencije, već je ovo objava gospodara subhanahu wa ta'ala a poslanik alaihi salatu wasalam وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا in huwa illa wahyun yuha on nije govorio od svoje have znači od svojeg prohtjeva od svoje inteligencije in huwa illa wahyun yuha on je samo govorio objavu koja mu se od Allaha objavljivala zato savjetujem sebi a i svima vama prisutnima jel da da se gospo, vjera gospodara Subhanahu wa ta'ala jel da treba prihvatiti onakva kakva jeste i da ni po koju cijenu se ne smije dozvoliti potpasti pod uticaj jel da pod uticaj propagande ovog ili onog neki će od vas ovdje prisutnih reći da je možda Vous voulez avoir de longues jambes, fine et fuselé? Vous voulez obtenir des fessiers? Ovaj govor treba važiti za obične muslimane koji nisu u toku sa događajima, ali eto imaju islama i imana kod sebe, klanjaju namaz i tako dalje, jel da? Ne suprostavljaju se sunnetu poslanika alihi salatu wasalam, ali su daleko od toga da razumiju šta se to oko njih dešava. Međutim, ja kažem da i ko bude rekao ovo je upravo, međutim dodaje mi to da niko od nas nije pošteđen šeitanske vesvese niko od nas nije pošteđen toga da će možda u određenom trenutku u svome životu postaviti sebi neko pitanje koje je u oštroj kontradikciji sa vjerom gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa poslanik nas alaihi salatu wa salam uči u vjerodostojnom hadithu da še, kako šeitan uči čovjeka da povjeruju Allaha. Dolazi šeitan nekome od vas i uči ga kaže ko je ovo nebo stvorio Allah, ko je stvorio ovo Allah, Allah, Allah, jel da? Maša Allah, ubjeđuje ga u iman, sve dok ne dođe do jedne tačke i kada upita čovjeka, znači kako je u hadisu, a ko je stvorio Allaha, jel da? I kaže poslanik Alihi Salatu Veselam, i kada nekome od vas ovako nešto na um padne, jel da? Neka potraži zaštitu kod Allaha, jel da? Neka kaže, a'udhu billahi mine šetanir rajim, i neka tri puta kaže amantu billahi wa rusuli neka tri puta kaže ja povjerovah u Allaha i njegove poslanike posebno ovo govorimo zato što smo mi danas izloženi kao umet jel da i poniženjima i gaženjima jel da i diskvalifikaciji i bojkotu i koje kakvim lažima i klevetama tako da su većina muslimana, tako da je većina muslimana danas izloženo ili ostavljeno na milost i nemilost ovog ili onog u navodnicima ministra, ministra za financije, jel da? Zašto kažem ovo? Zato što je većina muslimana danas na veliku žalo siromašno. Puno je braće koji jedva krpi kraj s krajem, jel da? A šeitan ga s ove strane lovi i pokušava da ga odvrati od puta gospodara subhanahu wa ta'ala. Kaže Umar radijallahu anhu Leu kane el fakru kjade el fakru en je kune kufra siromaštija je gotovo isto što i kufar Ali radijallahu anhu kaže Leu kane el fakru ređulen leka ta'tu rase da je siromaštija bila muškarac glavu bio i prerezao. Jel da? iz ovog razloga sam rekao ono što sam vam rekao večeras, jel da, da samo ga sebe posavjetujem, a i vas ovdje prisutne, i da se podsjetimo da se ova vjera živi od početka do kraja, jer kaže gospodar subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbake hatta je'tijek el jeqin i ti robuj svome gospodaru sve dok ti smrt ne dođe wa subhanak Allahumma wa hamdike ašadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah vas nagradio na strpljenju i čujemo se inša Allahu Teala sa vama ponovo iduće subote u isto vrijeme. Assalamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.